Ordean maku jaundiak izan dira, giro, goizeko giroketek eta eta eudia hasi da, eta ez da gelditu de, onorea ida, no, zorzionpan, eta maku jaundiak izintu, etxetan gura sartu da, zumeit etxetan metra hartu gura, eta txaldeateke eta antxuno propagusia ardi propagusia galdu du, itoik, eta bat biziki maku eta lurra, lurra bidetan eta bat biziki makur. Eta beste nez, jakin duzu oskaseko bide horik eta nola direna? Aldean, oskaseko bidea zerratia da, bidea eta lurra lehertuik eta guneatetan, etxaten inguria e, erudi da, lehertu da, bidearen behatia da, eta ordean, eh, ez da oto ikurritzen ahale oskaseat. Tenore untan, ez ditu diapuska bat? Hoa, eh, ez ditzen ari du, mena euria betea idu. Hora, ordean, bizikienkiek gira, ono. Hala, compierara ge mor la denetan vida mena, mení